که بعد از هجرت اول نازل شدن این سوره مبارکه با سوره فاتحه چه ربطی و مناسبت نامی و معنوی دارد رفت نامی چون روی سخن در این سوره مبارکه بکره با یهود است که در مدینه منوره و حال و حاش مدینه منوره قبائلی از یهود ساکن بودند و به انتظار پیغمبر اکرم نشسته بودند خب از نظر نام فاتحه با بکرہ و آل عمران و نساء حضرت مولانا حسین علی رحمه الله از ابتکارات او در قرآن عظیم الشان که جای دیگر ما نشنیده ایم و ندیده ایم شاید باشد اینه که سوره ها را با نام هم ربط و مناسبت میدن در سوره فاتحه گفته شد ایا کنابود و ایا در سوره بکره لا نعبد البکرتا فقط تو را عبادت می و فقط از تو استعانت می گیریم گوساله را عبادت نمی کنیم و از گوساله استمداد نمی کنیم کما عبدت الیهود چنانچه که یهود گوساله را عبادت کردن ما گوساله پرست نیستیم گاو پرست نیستیم چنانچه یهودی ها بودن إياك نعبد وإياك نستعين لا نعبد المسيح لا نعبد العيسى كما عبدت النصارى یا لا نعبد آل امران سوره آل امران نہیں ما فقط تو را عبادت میکنیم ایا نعبد لا نعبد آل امران آل امران را عبادت نمی کنیم چنانچه که عبادت نصارا نصارا آل عمران را عبادت کردن فقط تو را عبادت می کنیم بکره لا نعبد البکره ولا نعبد آل عمران کما عبادت اليهود والنصارا ونؤدی حقوق النساء حقوق زنان را هم ادا می کنیم سوره نساء هاشمی لحظه وقتی فقط تو را عبادت کردیم گاو و آل عمران را به عبادت نمی کنیم حقوق و حق زنان را و حقوق صاحبان حق را ادا می کنیم لحظا انزل علینا معایدتا من السما یک سفره پر از نعمت در دنیا و آخر بر ما جو اون ربط نامی این سوره ها را تا اینجا حضرت مولانا بیان کرده خب از نظر ربط معنوی سوره بقره با فاتحه چه مناسبتی دارد در سوره فاتحه از خدای عزوجل به فرمان خودش هدایت طلب شد که اهدنا الصراط المستقیم این هدایت مراد هدایت تشریعی دوام الهدایت ایصال للمطلوب بود یک هدایت فطری که الله تعالی به همه داده به داده ددها داده حشرات داده اون هدایت فطری الهی به جای خودش لیکن هدایت تشریعی که انبیاء و صدیقین و شهدا عنایت کردی همون هدایت تشریعی را به ما عنایت بفرما و ما را بر آن هدایت ثابت قدم نگه دار اکنون در سوره بقره اللہ تعالی می فرمایا اون رهنموده و اون هدایاتی که به نبیین و صدیقین عنایت شده است اون تشریح هدایت در این کتاب است ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین اون هدایات لازمه که بر آن هدایات انبیاء علیه السلام و صدیقین و شهداء صالحین پایبند بودن و به مقام رسیدن و به ولایت ها و درجات عالیه نائل گشتن همین کتاب هست که شما را به طیبه نبیین که سنف اول منم علیهم هست و به راه صدیقین و شهدا و صالحین همین کتاب رحمه کامل است شکی نیست که برای متقیان نه درجه یک نبیین و صدیقین و شهدا این کتاب هدایت نامه ای هست لحظا به همین کتاب که شما را در راه نبیین و در راه صدیقین و شهدا خوب رهبری در سیرت و اعتقاد و اعمال نبیین شما را این قرآن رهبری می کند خدا للمتقین هست شکی نیست این قرآن از جانب رب العالمین در سوره بقره در سوره فاتحه تذکره سه جماعت اجمالی بود منم علیهم مغضوب علیهم الضالین الله تعالی در سور در ابتدای این سوره اوصاف منم علیهم را ذکر کرد از الذین یومنون بالغیر تا هم یوقنون اوصاف بیان شد برای منم علیهم اولائک علا هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون سمره دنیا و آخرت آنها بیان شد گروه دوم مغذوب علیهم بودند از ان الذين كفروا سواء عليهم تا سر رکوع لهم عذاب اذيب او صاف مغضوب عليهم را بیان از ومن الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الاخر او او صاف الظالم را بیان کرد منافقین دا انہاں ایک راہ گم کردن بین راه کفر و بین راه ایمان حرکت میکنن هر جا مساعد برای خود هر راهی را از دو راه کفر ایمان دریابن به همون جاده میزنن اگر راه کفر مساعده میزنن تو جاده کفر اگر راه ایمان مساعده میزنن تو راه ایمان حالات اینها تا آخر رکوی دوم بیان شد و خب بعد از آنجا دیگر دعوای سوره هست و موضوع اصلی سوره هست در این مقدمه حالات سی گروه را تفصیلا قرآن عظیم بیان کرد صفات سی گروه را بیان کرد و خطرات آنها را و خطر سنگین که به مسلمان ها به متقین ضربه وارد می کرد منافقین بود دو مثال هم برای اینها ایراد کرد یا دو تا مثال مثل هم که مثل الذی استوقد نارا یک مثال برای کفار یک مثال برای منافقین و بعد اعتقاد دارن که هر دو مثال برای منافقین هست خوب حال آنها را در یک رکوع تشریح کرد در رکوع اول حال متقین و مغضوب علیهم را در رکوع دوم فقط حال ظالم را که یک فرقه بسیار خطرناک و درنگ و دراه بود بین دراه اقامه کرده واتخذوا بین ذالک سبیلا در سوره فاتحه دعوی بگوید انسان ها ایاک نعبد این موضوع سوره فقط تو را عبادت می کنیم چرا دلائل در این ذکر نشد چرا تو را در سوره بقره بعد از دستور اکید رب ربکم انسان ها همه شما عرب و عجم سیاه و سفید یهودی و نصرانی مجوس همه انسان ها خدا ربتان را فقط عبادت کنید چرا الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء ان حمد دلائل و ارائه داد چرا عبادت کنید اللہ چرا رب را تنها عبادت کنید دلائل برای این مطلب داد اونجا فقط دستور بود که بگویید ایاک نعبد و ایاک نستعین حالا برای اجرای این دستور مقتضی اجرای دستور رو اینجا بیان کرد یعنی دلائل برهان بیان کرد که به این دلائل شما رب را عبادت کنید بس دیگه کسی عبادت نکنید در سوره فاتحه رب چهارم فقط دعوی بود که بگید یا کنعبود تو را عبادت میکنی انواع اقسام عبادت را در سوره بقره بیان که عبادت چیه که تو را فقط عبادت میکنیم انواع اقسام اون عبادت را در سوره بقره بیان کرده که بابا عبادت رکوع است سجود طواف نداء نظر نزورات قربانی این همه عبادت را تشریح کرد جهاد انفاق این همه عبادت را در سوره بقره تشریح کرد انواع اقسام عبادت ها را به عناوین مختلف الله تعالی در سوره بقره به ما آموزش داده اونجا فقط دستور بود که بگید ایاک نعبد فقط تو را عبادت میکنید اقسام عبادت بیان نشده بودن در این سوره مبارکه اقسام عبادت را الله تعالی بیان میکنه در سوره فاتحه بیان معبودیت خدا متعال بود که معبود خدا هست و ما همه عابدیم در سوره بقره بیان عبدیت بیان عبدیت چطور عبدها تسلیم بودن ابراهیم خلیل الله چطور تسلیم بود حضرت یعقوب چطور تسلیم بود دیگه انبیاء علیه السلام چطور تسلیم بودن بیان معبودیت در سوره فاتحه بود که الحمدلله رب العالمین این معبود هست بخاطر رحمان رحیم مالک یوم الدین بیان معبودیت خدا بود حالا بیان عبدیت در اینها هست که چطور حضرت موسی از خدا اطاعت کرد حضرت ابراهیم از خدا اطاعت کرد دیگه انبیاء علیه السلام و چطور بندگان صالح الهی و من اهل کتاب منهم از اهل کتاب چطور عبادت کردن چطور نکردن لذا بیان عبادت بیان عبدیت اونجا بیان معبود بود اونجا بیان عبدیت است که به چه کیفیتی از خدا اطاعت کردن در سوره فاتحه بیان الوهیت خداوندی که او معبوده بس در سوره بکره بیان رسالت آن حضرت نو باشه بیان رسالت پیغمبر علیه السلام چه وظائفی دارد یتلو علیهم آیاتی و یعلمهم الكتاب والحکمه و یزکیهم ربنا و بس فیهم رسولا منهم بیان رسالت رسول الله در سوره بکره است اعتراضاتی که بر رسالت پیغمبر وارد شد دلائل برای این مطلب داده شده است که این رسول بر حق است چرا کتابی بدون و مانند ارائه میکنند این معجزه زنده و پاینده را در اختیار دارد این دلیل هست که او پیغمبر است در سوره بکره بیان رسالت بود اونجا بیان الوهیت شش رفت در خدمت شما عرض کردم خب الان بیایم به خلاصه این سوره که در این سوره مبارکه خلاصه سوره بکر سم اثبات اصول اربعه مهمه که هر یکی از این اصول اربعه برای اصول قبلی حیثیت خادم را دارد خلاصه سوره بکره اثبات اصول اربعه بسیار مهمه که هر یکی از ثانی برای ما قبل خودش به حیثیت معین و به حیثیت خادم هست اون اصول اربعه که در این سوره بیان میشن توحید صداقت رسول جهاد انفاق فی سبیل الله چهار مسئله مهم در این سوره بیان میشن اول توحید بعد رسالت بعد جهاد و در آخر مسئله انفاق خادم توحید رسالت هست رسالت به خاطر اینه که توحید بیان میشه بزرگی خدا و حد خدا احیا میشه انسانها ترک کردن نبی موظف هست که انسانها را به عبادت خدا دعوت بدهد و برای اثبات این دعوا و این دعوت دلائل بدهد موجزه ارایت کنه و برای اثبات رسالت که رسالت پیغمبر تدیرفته شود با منکران رسالت باید جهاد و انفاق بشه جهاد و انفاق خادم رسالتن برای اینکه نبی تایید بشه برای اینکه نبی دعوتش نشر و پخش میشه باید در برابر مانعین دعوت نبی و مانعین ارشاد نبی با قوت قهری جان و مال فدا کنید تا بتوانید پیام پیغمبر را با خود پیغمبر یا بدون پیغمبر به جهان عرض کنید جهاد برای اینه کفار نمی گذارن دعوت و تبلیغ و ارشاد را لہذا شما با قوت قهری که وقتی آمدید شهر را تسخیر کردید همه مردم گوش به فرمان شما میشن و از شما میشنوند شما وقتی رسول را با اخلاق زیبا و با اعتقاد زیبا و با آمان زیبا در وجود خود عملا اینها نشان میدید که بابا اسلام دارای این حقوق هست دارای این قوانین این اسلام آمده است که تا شما را از زیک دنیا از غلامی حکام از غلامی دنیا بکشن و شما را به غلامی و بندگی خدا امتعتن الله اون سخنران رسول الله فرمود خدا ما را محفوظ کرده برای چه لنخرجکم من بیت دنیا الى سعته شما بین فرشه های بهار مرده شما برای این خانه های مجلل مرده ای شما هم مغمتون دنیا بالاتر از دنیا تصوری نداری ما را خدا مبعوث کرده است که بگیم بابا همه هم و غم و صلاحیت را برای دنیا پیدا نکنید جهان دیگر است برای اون جهان فکر کنید به ادناترین چیز دنیا اکتفا کنید و برای آخرت آمادگی کنید مقصد شما پشکبهار نباشد مقصد شما سنگ مرمر نباشد مقصد شما بهار دنیا نباشد خوردنوش دنیا نباشد بله اینها ضرورت و مایحتاج شما هستند همانطوری که یک ساختمانی را کسی میسازد نیاز در آن ساختمان از همه قسمت های ساختمان مهمترین جزی که برای ساکن اون ساختمان لازم چیه که از همه قسمت هایش لازم تره خب بدون دستشویی ساختمان ارزش یک قرار را ندارد پس اون انسانی که بخواهد با کمترین موجودگی ساختمان زندگی کند بدون دستشویی نمیتواند زن و فرزند و خانواده خود را ببره پس این دنیا نیاز ما هست مقصود ما هیچ انسانی نمیتونه بگه که مقصد ما از ساختمان دستشوییه همه چیز ساختمان ضرورت انسانه لیکن مهمترین جزش همونه میشه که ساختمان فقط دیواری داشته باشد شما برید اونجا بشینید و یک تگردو کی سایه کنید و لیکن اگر چایی و سنگی و بلای بطری نداشته به چیکار تو مشکل سنگی نگیر با کمترین امکانات ساختمان میشه که گزاره کرد با یک سکتی که بلو هم بالای سخت بلا هیچی دیام نباشد حتی با حیاتش میگه بدون دستشویی در 200 متر میخوان چی کار کنه هنگام ضرورت لحظه بله دنیا ضرورتی هست مقصودی نیست الله تعالی برای تثبیت رسالت الله تعالی دو چیز را گفته شما انجام بدید یکی انفاق یکی جهاد اول مسئله جهاد جهاد انفاق میخواد جهاد بدون انفاق میشه بی خاطر انفاق خادم جهاد است جهاد خاتم رسالت است رسالت خادم توحید است اصول اربعه مهمه که هر یکی از ثانی معین برای اول از توحید و رسالت و جهاد و انفاق سبیلا جهاد تا انفاق تایید میکند جهاد را جهاد تایید میکند رسول را به آن چیزی که پرستاده شده رسول ایسر به توحید لحاظ سوره بقره به چهار قسم تقسیم است در هر قسم چند باب و چند نو دو حصه دارد این سوره مبارکه حصه اول تا آیه صد و هفته سد و و هفت رکوی بیست و دو اولای که همون متقون حصه دوم تا آخر در این قسمت اول الله تعالی دو مسئله اساسی را بیان میکنه توحید و رسالت آیه صد و هفتاد هفت الذین صدقوا و که همون المتقون تا اینجا قسمت اول سوره هست که مسئله توحید رسالت بیان میشه از یا ایوها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص قسمت دوم سوره هست بیان امور انتظامیه بیان میشن که نظم و نسخ که خود شما مرتب باشد شما مسلمان ها با هم درگیر نباشید تا در برابر دشمن بتونید جهاد کنید و الفاق. کنید اگر مسئله خودی حل نباشد جهاد نمیشه هر ملتی که با خودش درگیره او در برابر دشمن زبونه چنانچه که ملت افغانستان با هم درگیر بودن دشمنی سوی استفاده کرده از درگیری آنها و آمدن یک سری از خدا به خبرها با آنها همکارن و با سری دیگر در جنگ و این جنگ هم ادامه دارد شاید اگر امریکا نره تاکی قیامت همچنین در ایران. ملت متحدی نبود کرد و غیر کرد از هم جدا بودن غذا از نظر مذهب از نظر ایده امریکا سوی استفاده کردنگا رفته ولغذا الان درگیری ادامه دار یک سری با امریکا کارن و یک سری که نمیخواهن با آنها درگیرن بزر رو بکش اونها هم زیاد کشن اونها دستگیر میکنند و میبرن سر میبرن بلکه سر نمیبرن به پا آویزد کنند با پا اعدام سخترین اعدام اعدام فاس اعدام سر یک مرتبه نخام میشه تمام اعدام فاس ساعت های ساعت ها و شب های شب ها او زنده هست سر سرش فایده و آخر بچین برگی میبینه دیگه به من گفت انگلیسا با پا اعدام واقعا جنایت میکنه خبیصان اعدام باپا پای انسانی را ببندند و دستشان ببندن و سر پایین بکنن که دیگه خیلی سخت مرد که میاد لیکن به سختی میاد و گردن هم فورا نخواه میشه با اولین جدکه ای که کشن نخاش از بین غط میشه گردن نخا از غط میشه مرد که فوری تمام میشه شاید یک مرد هم پارا تکام بده یا نه خب بپای خدا نیست. خدا نجات بده دو قسمت دارد خب در قسمت اول باز دو مضمون توحید و رسالت تا ولا هم ینصرون رکوی پانده مسئله توحید بیان شده و از اذ ابتلا ابراهیم ربه مسئله رسالت هست یعنی در قسمت اول از دو حصه و قسمت لا اله الا الله محمد رسول الله تشریح شده است مسئله توحید و مسئله و قسمت دوم بعد از بیان امور انتظامی که انسان نظمش برقرار باشد تا جهاد کند و انفاق کند در راه خدا اون امور انتظامی را بیان میکند و خب بعد از آنجا لحظا سربران گرامی مسئله جهاد و انفاق مطرح میشه اول امور انتظامی بیان میشه خوش کہ تیرا عورت در باب نکاح و در باب معاملات و از راه نامشروع مال یک دیگر را نخورید که دشمن میشی کسی مال دیگری را نهار بکره با او دشمن میشه دیگر کسی امور انتظامیه برای این هستن که نظم شما خوب بشه و شما متحد و متفق باشید و بتوانید در میدان جهاد در برابر دشمنانتون مقاومت کنید این یک خلاصه کلی سوره بود حالا میاییم به خلاصه جزئی سوره هر سوره ما قبلا به شما گفتیم که هر سوره یک دعوا و موضوع مرکزی دارد که تمام سوره به اون دعوا و موضوع مرکزی تعلق دارد مناسبت دارد مثال موضوع مرکزی و مثال موضوع محوری مثل ریشه درخت هست برای تمام تنه و شاخ و برگه ها و میوه ها ببینید همه شاخ و برگ و تنه و میوه با ریشه درخت ارتباط دارن ندارن همه میوه ها در هر شاخی در هر ارتفاعی باشند ارتباطشون با ریشه درخت تنه درخت با ریشه درخت ارتباط دارد شاخه های کوچک و بزرگ برگه ها و گل ها با ریشه ارتباط دارد که ریشه کجای زیر زمینه و میوه به فاصله پنجاه متر از دوره صد متر دور درخت بسیار بزرگیه درخت که را نگاه کنید کجا شاخه کشیده لیکن هر شاخه آن هر برگ آن هر میوه آن هر تنه آن و شاخه آن با ارتباط دارد ارتباطش از ریشه قد به معنی که ارتباط شاخه یا تنه از ریشه قد بشه اون شاخه دیگه با درخت نمیماند فورا ارتباطش از ریشه قشت شده خوش شده او را تقدیم تنور لحظه این قرآن تمام سوره ها یک موضوع محوری دارن کل سوره رو ارتباط حالا ما تا یک دو که که میخوایم بخانی ارتباط رو ذکر کنیم خب دعوا هست یا یوحنا سو بدو این دعوه سوره قبل از دعوا مقدمه هست در رکوع قبل از دعوا مقدمه این دعوه هست در این مقدمه هر دعوا مقدمه داره هیچ دعوایی در دنیا نیست که بدون مقدمه باشد. هیچ سخنرانی در دنیا نیست که مقدمه کامل ترین سخنران موضوع مطرح کننده اونه که مقدمه خوبی داشته باشد برای اون موضوع و بعد دلائل خوبی هم داشته باشد برای اثبات موضوع اون سخنران سخنران کامیاب به شمار میگه دلائل عقلی بده دلائل نقلی بده دلائل وحی بده حالا قرآن عزیز و شرک چه دلائل دارد دلیل عقلی نقلی وحی لذا دعوه هست یا یوحنا تو بدو بعد از دعوا دلیل عقلی ذکر شده شبهاتی که بر این دعوه وارد میشن این دعوا کی مطرح میکنند، پیغمبر مطرح میکنند، برای رسالت شبهات دارن جواب میده اون شبهات را که من عرض میکنم باید بر اون چیزی که دلیل رسالت پیغمبر قرآن را بیان کرده این کنتم فی به مما نزلنا علی عبدنا یک شبه نسبت رسالت بود اللہ تعالی قرآن را دلیل ذکر کرد برای اینکه قرآن کتاب خدا دلیل رسالت پیغمبر است خب چه دلیلی هست که قرآن کتاب خدا هست ما شبهات داریم در این قرآن در حرفهای قرآن لحظه اینها دلالت میکنه که کتاب خدا نیست اون چیه مثال های گوناگونی نعوذ بالله مثال های رقیقی که در قرآن به کار رفته دلالت میکنه که این کتاب را العالمین خدا و نام مگس زباب خدا و نام عنکبوت خدا با این ذات عظیمش نام زباب را بگیر و نام انکبوت را اللہ تعالی فرمود ان اللہ لا یستعی مثلا مثال برای تحقین حقائق ہے کاری ندارد با شان مثال زن مثال را به این خاطر ایراد میکنن که مقصد واضح بشود مطلب واضح بشود موضوع مشخص بشه واحد کامیاب در دنیا سخنران کامیان مقدمه مفیدی دلائل مفیدی و همچنین مثاله های مفیدی به موضوع مطرح می این سخنران سخنران کامیان. الله تعالی در این مقدمه قبل از دعوا آئین نامه ای را معرفی بود برای اون دعوا آئین نامه را اساس نامه را قانون اساسی را مطرح می کند که برای دعوای رب ربکم قانون نامه و آئین نامه و, و به اصطلاح اساس نامه و قانون اساسی همین کتاب قانون اساسی شما که دعوای آبودو را بپذیرید این کتاب این قانون اساسی شما خب این قانون اساسی را کسی می تواند عمل کند قوانینی که در این قانون اساسی گنجانیده شده هم قابل عمل هستند تواند این قانون را کسی در دنیا اجرا کند می تواند این قانون را ملاک عمل قرار بده در قدرت اون در قدرت آنهایی که این قانون را اجرا کنند قانون اساسی را ما میخواهیم که اجرا بشه در دنیا برای اجرای این قانون نمونه هم هست در دنیا که کسی توانسته این نامه را این قانون اساسی را در زندگی خودش اجرا کنه و نشان بدهد در دنیا میگه بله این این اساسنامه و این قانون اساسی چنان عاملانی دارد که بر این قانون اساسی عمل کردن و به صلاح آخرت دنیا رسیدن بر هدایت در دنیا و در آخرت رستگار رستگاران اولئک علی هدى من رب و اولئک هم او اوصاف کسانی که بر این قانون اساسی عمل کردن قرآن بیان میکنه هدى للمتقین کیا حتما متقی اوصاف متقی را بیان خب اونهایی که تمرد کنن و از این قانون اساسی سرپیچی کنن اونها به و خاری گرفتار میشن عذاب عظیم برای آنها هست و چشم و گوش و آین اینها هیچ چیزی ندارن ارزشمند خب اونها ارزشمندی ندارن حالات کفار بیانه بعد حالات منافقی قرآن مدعی شد که من کتاب رب العالمین هستم من اساسنامه ای هستم که در من هیچ شکی نیست که از جانب رب العالمین و من متقی می سازم شبه وارد می شد تورات هم کتاب رب العالمین است متقی ساز است انجیل و زبور کتاب رب العالمین هم چون روی سخن یهود و نصارا هستنی تورات هم متقی ساز است انجیل هم متقی ساز است زبور هم متقی ساز است چه نیازی بود که کتاب جدیدی بیاید هو متقی بسازه اصلا نیازی نبود اساسنامه های الهی وجود دارد تورات وجود دارد انجیل وجود دارد کتب و تفاسیر تورات و انجیل از بیامن منقول وجود دارن نیازی به کتاب جدیدی نبود نیازی به کتاب جدیدی نبود اللہ سبحانه و تعالی فرمود بله تورات انجیل زبور متقی بودن لیکن حاملان تورات و انجیل چنان انحرافات تغییرات تحریفات در تورات و انجیل و زبور آوردن که امروز خود توراتی ها و خود انجیلی ها و خود زبوری ها هم مبهوتن که کدام قول را ما ملاک عمل فرامیم توراتی ها انجیلی ها زبوری ها چنان تغییرات و تحریفاتی غلات آنها آوردن بغات آنها آوردن که امروز تورات را و انجیل را و زبور را مست کردن تغییر و تبدیل کردن یحرفون الکلمه عن موادیه لحظا قرآن آمد که این کتاب لا ریب فیه من رب العالمین این کتاب شکی نیست که از جانب رب العالمین آمده و هدن للمتقین همه آنهایی را که به طرف تقوا حرکت کنن راهنمایی کامل است در آن تغییری نیست لا ریب فیه من رب العالمین که از جانب رب العالمین میاد در این شکی نیست و همه آن را به طرف تقوا حرکت کنن رحمای کامل است تورات را بر اثر دستبرد ظالمین صلاحیت را دست داده و اون نمیتواند تمام دنیا را به طرف تقوا رهبری کنه. خود توراتی ها در شک و شبهان خود انجیلی ها در شک و شبهان انجیلی که امروز در اختیار مسیح هاست شبهان نمونه هر نمونه نمونه دیگر را می کند و نمیتواند دنیا را رهبری کند کتابی خواهد قانون اساسی خواهد که دنیا را رهبری کند به سرات مستقیم قرآن فرمود این کتاب لا ریب فیه من رب العالمین شکی نیست در این کتاب که از جانب رب العالمین میاد و نقشی که در دنیا این کتاب دارد خدا للمتقین باز الله تعالی تیره توراتی ها را در صدر بیان کرد تورات و آمد و منزل الیه تورات مطرح کرد شما در جواب گفتی خب این متقیانی را که قرآن رهبری می کند دارای اتفاقی هستند تقوا یک مسئله مجمله اونا که به طرف تقوا حرکت میکنه شبهاتی هست اگر من الان میخوام اونا را کنم یک تمام وقت گرفته میشه هم خلاصه شده داره گویدم خدا للمتقین هست تورات مدلل للمتقین بود انجیل و زبور اللہ تعالی میگه اون متقیان تورات حالشون نگاه کن وقتی که موسی علیه السلام آورد تورات را مکتوب فورا اینها دیدن و احکام تورات را سختن گفتن نه ما نمیتونی عمل کنیم اللہ سبحانه و تعالی گفت خب بیار سران یهود را موسی بیار بی تو که من با تو کلام میکنم ولهذا آنها بشنوند و بعد برند قوم خود را بگم بله این تورات همون کتابی است که خدا به موسی داده اینا گفتن معلوم نیست موسی تو چل روز رفتی غایب بودی همه این رو روی سخته نوشته کردی آوردی برای من تو خدا پرستاده خدا گفته که ما یک چهارم مال را بدی بله خدا گفته یک چهارم مال را زکات بدی چهل میلیون داری ده میلیون بدی زکات خیلی برانا گران تمام شد و خوفیا اونها که بسیار مورد پسندن نخبگان قوم یهود را بیار تا من با تو کلام کنم و تایید کنم ترا و بعد اینها برن قوم را کنم که تسلیم بشن اللہ تعالی میگه متقیان تورات در وقت نزول تورات چنین حالی داشتن ها کجا میتونه مشعل دار هدایت بشن که به موسی گفت الله نومن لکه حتی نر الله جهرتا زمانی تو را قبول داری که خدا را عیانا ببینی فاخذتهم الصائکه اون نخبگان را صائکه گرفت مردن با حضرت موسی التماس کرد ما زنده کردیم بله این قرآن خودن للمتقینه بله تا الان بر این نامه، بر این قانون اساسی کسی عمل کرده درست شده میگه بله آنهایی را که این قرآن تربیت کرده چنان متقی شدن که یؤمنون بالغیب اونها ایمان بالغیب دارن همه چیز را نادیده قبول دارن جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میگه اگر خدا همه حجاب ها را بردارد و قیامت را جلوی چشم من بیارد بر ایمان من چیزی افزون نمیشه چرا همه چیز را من بدون دیگر قبول دارم بله قرآن متقی که درست کرده و متقی تورات خیلی فرق دارد توراتی صدای رب العالمین را شنید و گفت لن نومن لک حتی نر الله جهرتا قرآن میگه متقیانی را که من ساختم اونها یومنون بالغیب متقیانی را که تورات و منزل الیه تورات تربیت داد دانها گفته شد که بعد خلال باب سود شد وقتی وارد بیت المقدس شدی در حال انحناء راست یا به در مسجد که رسیدی کفش بکشید و سجده کنید اول نماز بخانید بعد برید نان و برنج این اینها وقتی رسیدن به دروازه شهر یا به دروازه بیت المقدس به جای اینکه خدا گفته بود که ود الباب و سجدن و قولو حدتون نغفر لکم خطایاکم اینا که وارثن فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم به جای حدتون گندم و جو باشد نه که از جو گندم درست باشد به جای اینها که خدا گفت شما بگید حدتون اونها گفت حدتون وقت قرآن گفت پس خلال بابا سجدا در حال سجده وارد بشید این هر روی سینه را زدن بالا و روی دبر را برعکس کرده فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بله قرآن چنان متقیان ساخته والذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة روایت می کنند یعنی نماز را با تمام حقوقش ادا می من جمله حقوق که نماز دارد جماعت هست تراهم رکن سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا متقیانی را قرآن درست کرده آنها در حال رکوع و سجده و عبادت شبها را سپری می کنند روزها را سپری می کنند به باقف آنها به متقیان قرآن خدا میگه او دشمن متقیان قرآن شاگردان قرآن تربیت یافتگان قرآن برو چشم باز کو ببین در مسجد النبی چه تماشایی امروز که هزار و چهارصد و اند سال گذشته به خدا قسم وقتی انسان قدم در مسجد النبی میگذارد میبیند یا رکوع است و یا سجده است و یا تلاوت است و یا ذکر است نه دهل است و نه سرنا است دیگه بارگاه هر انسان میره یک عده شروع کرده خود را میشود یک این اتخذوا دینهم لهوا و لعبا دین اینها و عزیز تماشا آ در این سجده ها در این عبادت ها طالب رضای خدا هستند این خاطر رکوع سجده طبیل و عریض نمی کنند که پیغمبر علیه السلام به حق پستی بدهد و آنها مقامی بدهد بخاطر خاطر پست و مقام بخاطر خاطر اینکه پیغمبر اینها را نگاه کند و تحسین بکند بریک الله بگه بریک الله بریک الله بریک الله نه یبتغون فضل من الله بر اسلام اینها برای یک بریک کلای نماز نمیخوانند یقیمون الصلاه و چنان صحابه نماز میخواند قرآن آنها را ساخته بود که در حال نماز آنها محض بیهوش میشدند بل این کتاب این قانون اساس نامه نصاب هم دارد متقی درست کرده ایمان بلغه، از پیغمبر جنتی نمیخواهد جنتی نمیخواهد به پیغمبر نمیگوید که خدا را به ما نشان بده قبول کن اون توراتیه توراتی را گفت یک سجده کن روی دوبار را را گفت هندتون بگو بگو هندتون تورات میتواند رهبری کند تورات از اون زمانی که نازل شد این شاگردان تورات بودن اینها میتونن مشعلدار هدایت برای جهان بشن ولی قرآن مستقی می سازد که اینها دار برای جهان باشد توراتی ها را قرآن عظیم و شان گفت توی یعنی سخن با توراتی ها یهودی ها که انفقو مما رزقکم الله یا گفت اکرم الله قردن حسنا این توراتی ها گفت ان الله فقیر و نحن اغنیا خدا درویش فقیر شده ما غنیم خدا ما را میگه بیای من غرض بدی عجیبه زدن کهکهی خندیده حتی قرآن آمد گفت که انفقو مما رزقكم الله یا من یقرض الله قرضا حسنا در تورات یا اقرض الله قرضا حسنا اون بیمان ها گفتن ان الله فقیر و نهو اغنی خدا محتاج شده از ما غرض میخواد خدا محتاج شده ما را میگه قرض بدید من سود میدم لیکن وقتی به قرآن و تالیان قرآن گفته شد و به حاملان این هدایت نامه و اساس نامه گفته شد مال یکی رفت و کل مال آورد دیگری رفت و نصف مال آورد کارگر مستمن آنچه که داشت مشک کرد و آورد سرمایدار چنان پر کرد و آور که شانه تحمل نکنه و چنان تا جایی بی سبیل الله اینها قدم گذاشتن که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا خودشان گرسنه دیگران را ترجیح دادند این خاطر الله تعالی فرمود قرآن متقیان درست کرده و مما رزقناهم ينفقون از آنچه که ما به اینها رزق دادیم که بخوری این از همین خوردنی خود احفاظ میکنه ولی اسم اون چیز میده که انسان برای خوردن میده الله تعالی میگه من از آنچه که اینها را برای خوردن دادم همین خوردنی ها را کردیم بخشی را از این خوردنی ها کردیم این صفات شاگردان این هدایت نامه هست این اساس نامه و این قانون اساس. بله این قانون اساسی اجرا شده در دنیا چنین انسانهایی را درست کرده با این صفات دارن دنیا را دعوت میده، در آنها ایمان بالغیب هست حتی رسول علیه السلام تاریخ کرده یک روایت آمده که یومنون بلغی برای اون امت است که حتی پیغمبر را هم ندیدن و قبول دارن شما پیغمبر را دیدید ایمان شما نسبت به خود پیغمبر ایمان بالغیب لیکن ایمان ابو بکر صدیق به پیغمبر ایمان بلغیب نبود او دید او با چشم میدید با گوش پیغمبر را میشنید با دست لمس میکرد پیغمبر لیکن ایمان این امت در حال حاضر نسبت به پیغمبر هم ایمان بالغیب پیغمبر را ندید یک پیری بود و مریدهایی داشت مرشدی بود مریدهایی داشت یک روزی یک مرید کو حضرت اگر شما ادعای نبوت کنی بی مرید هم کسی فکر کرد که این مریدها از این مرشد خیلی اطاعت میکنند گفت این حرف را که صدایی دو مرتبه از دهن در نیاد او واقعا اهل اللهی بنده ای بود خدا شناس زمستان سرمای خراسان چقدر شدیده و غنات که آب می آید از آنجایی که آب از غنات می آید بیرون هم عموما فاصله هم دارد جوه می آید از جایی که از شاها در می آید از اونجا بعد از نماز خفتن گفت این سطل بردار و برو جایی که آب از غلات میاد بیرون از اونجا آب کنو بیار برای من مورد حضرت شب سردی فوق العاده این سطلا که من تا انجا ببرم و بعد به دست گیرم و بیارم تا اینجا دست من از بین میره شما این کن آخر آب کسی نیست من از این نزدیک برمیدارم بکنه پس بگذار کسی دیگر را بود شبی دیگر بعد از نماز خفتن این سطح آب کنو برو از اون جایی که آب بیرون می آید برای من آب کنو بیاد اونم لیتا کرد و نشد شب دیگر کسی دیگر دید که این مرشد این سه شبه به هر یکی از این مریدهای صداکار دستور می دهد که برو از جایی که آب بیرون می آید آب بردار و برای من بیار این لیتو لعله میکنه تو یکی اخدخی کرد و گفت اگر شما ادعای رسالت و نبوت کنین مرید هم میپذیر همه دنیا میپذیره ولیکن یک مریدی رفت و اونجا رفت تا بنده خدای لباس کشیده و از آنجایی که آب میاد بیرون دارد غسل میکنه بسیار تعجب کرد برف و بارانه لباس کشیده جایی که آب از غنات میاد بیرون داره خود را میشیه. برگشت و آمد و بسیار تعجب کرد شاید این اهل الله میخواست اینها را تقییم بکنه. گفت عجیبه ما که برای آوردن یک شکل آب اینقدر ناراحت شدیم حضرت کسی را دیدی که آنجا داشت غسل میکرد رفتیم که ما مصطفی بودیم و غنات بود و در ابتدای جوانی هم گازای می رفتیم اونجا آبگرد می انداختیم خود را بیرونش و در این اصل ما شنیدیم که مسلمانان و مجاهدین در افغانستان از زیر خواب برداشتند و دو گرفتند یک مجاهدی عشق کرد و رفت دید تا اینها بالا همه دنیا یک بنده بالای جو هم یک بسته آب داره بالا پایین شده یک بسته از گیر یک آب راه میره و اینها باید بلای این یک شکسته شکسته شکستن و یک سوراخ درست کرده از آب بر میداره اون خیران شد ما این ندیدیم که مجاهدین از زیر آب برداشتند و جهاد کردند با این امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم این همونه که قرآن اینها را درست کرده خدا للمتقین وقتی برگشت گو کی اون انسان را وادار کرده بود که تو برو در این سرمای شدید لباس بکش یا با شرطی یا بدون شرطی آب بیز کی اون را دستور داده هزار و سال هم گذشته اطاعت از پیغمبر کار آسانی نیست عزیز من او یک مسلمانی بوده که هزار و چهارصد سال قبل پیغمبر گفته کسی که ضرورت جنابت براش پیش آمد او باید غسل کنه نماز بخانه غسل کنه قرآن بخانه غسل کنه توی مسجد بره بدون غسل در مسجد نمیتونه بره بدون غسل نمیتونه قرآن بخانه بدون غسل نمیتونه نماز بخانه او شنیده است ندیده پیغمبر را امروز اون شنیدن پیغمبر را وادار کرده است که لباس بکشه و در سرمای سخت و شدید چند درجه زیر توی آب بره که بدون غسل نه من قرآن میتونم تلاوت کنم نه در مسجد میتونم داخل بشم نه نماز میتونم بخوان او را نه ماموری وادار کرده نه ارتشی وادار کرده نه پشاری وادار کرده اون ایمان به رسول وادار کرده است که پیغمبر گفته بدون غصه این کارها نمیشن لحاظا اطاعت پیغمبر کار آسانی نیست تا شبانه روز شما برای قتل آبی لیتا و الله کردی روز گفتی حضرت اگر شما اظهار نبوت کنی لحظه مطامش همین سروران گرامی اطاعت از پیغمبر متقین می و برای متقین آسان است کار آسانی نیست پس اونهایی که متقی هستن یومنون بالغیب به رسالت پیغمبر به گفته های پیغمبر به ارشادات پیغمبر بدون بدون دیدن ایمان دارند. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم این اور امت های آخرت تعریف کرد گفت برادر من خدا برادران من را مغفرت کن صحابه مگه ما برادر تو نیستیم گفت نه شما صحابه منی برادران من اونها که بعد من و ایمانشون بالغیر حتی به رسول هم ایمان بالغیب دارن بله امروز مسلمان های هستن و مسلمان هایی که من به عنوان نمونه حکایت کردم به خاطر یک گفته پیغمبر در اون سرمای شدید لباس که و میره توی آن این بنده خدای دیگری بود بیشتر آب سرد وزن بود گفت چیه؟ گفتن شنیده بود حالا روایت چه انداز صحت و می که قیامت میگه پهلوان چیه فقط شنیده بود گفت پهلوان کسی که با آب سرد بزنه او بیشتر با آب سرد بزن میگیره که جز پهلوانان حساب بشه حالا مطابق اعتقاد خودش بنده خدا خدا مغفرتش کن این اعتقاد داشت داشت بله سرورانگرامی از نظر به مکان و زمان قرآن همینجا بود لیکن از نظر رتبت از لوی محفوظ دارد بین خاطر قرآن به اشاره به بود رتبی کرد که اون کتابی که از لوی محفوظ آمده است لا ریب شکی نیست در آن که در این کتاب از جانب رب العالمین هست مرتاد که زیاد دارد قرآن نمیگه شک کننده نیست قرآن میگه ریبی در این کتاب نیست که جای دیگه تصویر کرده که از جانب رب العالمین اشاره بود رتبی شده است یا اینکه در تورات و انجیل و زبور اوصاف قرآن و تالیان قرآن و پیغمبر اسلام بود اشاره کرده ها و انجیلی ها و زبوری ها همون کتابی که اصافش در, دوران و انجیل هست همین اون کتابی نه ذالک الكتاب لا ریب فی و متقین درست می برای متقین هدایت دی جا تحصیل حاصل هست اشکال علم اللہی اونا کی متقیان تو متقیان قرآن چطور اینها را هدایت میکنه تحصیل حاصله این خاطر مفسرین معنی میکنن که از متقین مراد خائفین و منیبین آنهایی که از خدا خوف دارن و انابت هدایت داره قرآن آنها را رهبری میکنه اونا که انابت ندارن در کلاس درس قرآن نمیان در محضر قرآن نمیان قرآن استماع نمی کنن لا تسمع لها در قرآن تصویب می کنن قرآن برای اینها هیچ هدایتی نیست لہذا المتقین بمانا الخائفین و منیبین و همین خاطر جلال الدین سیوتی معنی کرده از طائرین الى التقوى اونهایی که به طرف تقوا انابت دارند و حرکت دارند قرآن آنها را کاملا رهبری لذا آنهایی که به کلاس درس قرآن نمیان بلکه هم تصدیب میکنن که لا تسمعوا لهذا القرآن و اگر کسی آمد دم در دعوت به قرآن داد قرآن خان والغو فیه میگن برای آنها قرآن هیچ چیزی نیست قرآن برای انابت کنندگان هدایت آنهایی که انابت دارن آنهایی که خائفن و در تلاش هدایت حرکت میکنن از این متقین مراد اونهایی که از طائرین لتقوا به طرف تقوا قدم برمیدارن انابت میکنن قرآن در آنها و حقا طور کسی که سر کلاس قرآن نیاید قرآن کجا اونا هدایت میکنه صفات متقین بیان شد الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون قرآن عظیم و دو مخاطب امیین و بعد اهل کتاب امیین اهل مکه بودن قبل از هجرت قرآن با آنها جر و داشت و بر اعتقاد آنها قرآن حرف زد باز مخاطب دوم بعد از هجرت اهل کتاب بودن علماء یهود نصارا این حد در کلان کلان مفتیان ازام تورات و خب، درویشان کل بلند تورات اینها بودن اهل کتاب روی سخن با آنها شد باقی ها میگن این سوت مال امیین هست یومنون بالغیر و یقیمون الصلاة و ما رزقناهم ينفقون آئی که اهل کتاب بودن دو صفت بعدی برای آنها است که والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون اللہ تعالی مؤمنین اهل کتاب را صفت کرد که آنهایی هستند که ایمان به ما انزل الیک دارند کتابی که به جانب شما نازل شده او را هم قبول دارند کتابی که قبل از شما نازل شده او را هم قبول دارند و استثناء کرد و خصوصا به دار آخرت یقین دارن اکثر یهودی ها بی ایمان خرافاتی شده بودن یکی عزیر را بین خود خدا نماینده کرده بود و حساب و کتاب ما با عزیر و یکی عیسی ابن مریم اون بدبخت ها ایمانی به آخرت نداشت اونها نماینده خدا در آخرت حضرت عزیر علیه السلام و حضرت ابن مریم را معرفی کرده بودن الله تعالی فرمود نه اونهایی که ایمان دارند از مخاطبین قرآن و اهل کتاب اونها به آخرت ایمان دارند که حساب و کتاب و برنامه آخرت در قبضه قدرت الله سبحانه و تعالی است خدا به هیچ نبی ولی حساب و کتاب و آخرت را پرداخت نکرده که مفهوم مالک یوم الدین اوصاف ویژه و بعد که میگن این اوقات خمسه هم مال امیین و هم مال اهل کتاب اهل کتاب هم یومنون بالغیر و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون داشتن و امیین هم اون را داشتن و امیین هم یومنون بما انزل الیک هستن و ما انزل من قبلک اینجا هم به ختم نبوت اشاره شد که بعد از این ما انزل دیگه کتابی نیست اگر دیگه کتابی میبود شهایت سجادی و فاطمی و اینها هم وحی الهی میبودن حتما خدا ساری کرد که اینو متقینی که قرآن نازل قرآن آنها را متقی کرده اونها یومنون به ما انزل الیک یومنون به ما من قبله و یؤمنون بما انزل من بعد کمی چون بعد از پیغمبر هیچ صحیفه بر هیچ امامی و بر هیچ ولی نازل نشده بعد رسول پاک صلی اللہ علیه ختم نبوت است و دروازه وحی الهی از روی محفوظ بسته شده ایمان به ما انزل الیک هست ایمان به ما انزل من بعد که ایمان بما ما انزل من ببخش من قبل که هست نه من بعد هیچ جای در قرآن آمده است ها هر جا در قرآن آمده است قرآن بیان کرده هم ایمان به ما انزل الیکه و هم ایمان به ما انزل من قبل که من بعد که نیست هر جا قرآن نامین تشریح بیان میشه کل عمل بالله وملائكته وكتبه ورسله وعمته كنيت بل اگر وحی بر ائمه می آمد وحی بما انزل الى الائمه هم لازم بود که ما باید ایمان می آوردیم اللہ تعالی فرمود اونهایی که ایمان دارن بما انزل الیکا و ایمان دارن به آنچه نازل کرده شده قبل از شما تورات انجیل زبور و صحیف ابراہیم و دیگر انبیاء علیہ السلام و بالآخرت بالآخرت سیغه سفت است غلام احمد قادیانی مدعی شد که بالآخرت سیغه صفت است موصوفش نبوت است چیه؟ موصوفش نبوت است و بالنبوت الآخرت یوکنون بل هذا آخری نبی اون دجال کسی نگفته که القرآن یفسر بعضه بعض دا الاخره آخرت صفته الله تعالی برای این صفت موصوف کرده در قرآن تلك الدار الآخرة نجلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا گفت اینجا موصوف محضوفه دار آخرت یا اون نامش بود غلام احمد در اونجا یاتی من بعد اسمو احمد گفت که غلام را هست کنید احمد من غلام احمد یکی که نامش غلام الله بود گفت غلام الله غلامش را هست کنید من میشوم الله منم الله من تو نبی لعنتی محبوس نکرد یا عطا الله من عطا الله هستم عطا من را حس کنید من میشم الله من این اخلاق را نبی نکردم حالا سروران گرامی دار صفت موصوفش را خدا در قرآن ذکر کرده دار الدار الاخرت نجلها للذین لا یرید آنجا به دار الاخرت هست نه به نبوت الاخرت اینها یقین دار فهمیدید یا نه یا جای دیگر فرموده ان الدار الاخرت لهی الحیوان دار آخرت این دار جاودانی پس آخرت سیغه صفت است غلبه بر این پیدا کرده است علمیت و اسمیت حالا اسم آخرت آخرت شده اسم این جهان دنیا شده این دنیا است که دنی و پسته او آخره که بعد از این دنیا میاد او آخره دیگه این دنیا تمام او آخره دیگه آخر آخری نه آخر آخره اینها یقین دارن خب ثمره اینها چیه نتیجه اینها چیه اولئک اولا اس میں اشارہ ہے اشارہ کی طرح ذات و صفات ان زبان کی ان خمسہ دلان رہا ہے ایمان بلغیر دارا ایمان بلغیر تو خدا ایمان بل گئے تو آخرت ایمان رسالہ ایمان بلغیر جو قرآن کچھ بڑا ہی نام قرآن کتاب خدا کا بول جائے گی محمد رسول خدا اینا همه ایمان بالغیب فهمیدی یا نه پس اولائی که اسم اشاره اشاره به طرف ذات و صفات زواتی که این صفات را دارن در دنیا علا هدم من ربهم سوار هدایت هست و هدایت مرکوب اینهاست قرآن اشاره می کند اینها مسلط بر هدایت هست آنها ایمان بالغیب دارن اقامه نماز میکنن و مما رزقناهم ينفقون میکنن ایمان به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون هستن اینها سوار هدایتن هدایت مرکوب هست یعنی مسلط بر هدایت اولائی که سمره دنیا انا هدن ربهم اینها واقعا هدایت را دریافتند اینها به اون چیزی که از خدا مسئلت کردن اونها اون چیز را به دست آوردن و بر آن مسلط هم هستن. علا برای استعلاح هدایت هدایتن و هدایت مرکوب اینهاست خب آخرت چه؟ و که هم المفلحون اینها کامیاب کامیاب الکامل فی فلاح اینا هستن اولئک هم المفلحون اولئک علی هدى من ربهم سمره دنیا اینها بر هدایتن سمره آخرت که هم المفلحون الکاملون انجا نوشته این رد معتزله است میگه کسی اگر گناه کرد او جهنمی برای میشه مجرم را دار را جهنمی میکنه و دلیل میگیرند که بله کسانی که ایمان دارند و این صفات عملی را دارند و نماز یک صفت عملیه و مما رزقناهم انفاق صفت عملیه ایمان به ما انزل الیک و ما انزل من قبل که هم صفتی هم ایمانی هست و هم عملیه ما انزل من قبل که نماز روزه و حج و جهاد هم دارد و ما انزل من قبل که این چیزها را دارد این خاطر اینجا ما میگیم که کسانی که صفات را دارند رشتگاران کامل و درجه یک هستند لیکن اگر اگر در اثر گناهش رفت توی جهنم باز خدا به خاطر ایمان او را جهنم اخراج میکنه او خالق به نار نیست لام المفلحون برای کمال است یعنی در کمال رستگاری کسانی که این صفات را دارند با آخر دعوانا ان الحمد لله رب